Siekite meilės, rūpestingai ieškokite dvasinių dovanų, labiausiai pranašavimo. Kas kalba kalbomis, ne žmonėms kalba, bet Dievui. Juk niekas jo nesupranta. Jis dvasioje kalba slepiningus dalykus. O kas pranašauja, tas sako žmonėms pamokymus, paskatinimo bei paguodo žodžius. Kas kalba kalbomis, pats save tobulina o kas pranašauja, ugdo bažnyčią. Aš norėčiau, kad jūs visi kalbėtumėte kalbomis, bet būtų geriau, jei pranašautumėte. Kas pranašauja, yra didesnis už tą, kuris kalba kalbomis, nebent pastarasis ir aiškintų, ugdydamas bažnyčią. Broliai, jei aš imčiau ir ateičiau pas jūs kalbėdamas kalbomis, kokia jums būtų nauda? jeigu jums neskelbčiau apreiškimo, pažinimo, pranašystės ar mokymo. Taip pat, jei negyvi instrumentai, pavyzdžiui, fleita ar arfa, neskleistų įvairių garsų, iš ko pažintume, kas grojama ar skambinama. Ir jeigu trimitas duotų neaišku garsą, kas renktųsi į mūšį. Tas pat tinka ir jums. Jei kalbėdami kalbomis netarsite aiškių žodžių, tai kaipgi bus galima suprasti, ką sakote? Jūs kalbėsite vėjams. Kas žino, kiek esama įvairių kalbų pasaulyje, tačiau nėra bereikšmės kalbos. Tad jei aš nesuvoksiu kalbos reikšmės, būsiu kalbėtojui svetim šalis, ir kalbėtojas man bus svetim šalis. Taigi ir jūs, uoliai ieškantis dvasios dovanų, siekite jų gausos bažnyčiai ugdyti. Todėl, kas kalba kalbomis, te meldžia, kad galėtų ir aiškinti. Jei meldžiuosi kalba, meldžiasi mano dvasia, o protas lieka bevaisis. Ką daryti? Aš melsiuosi dvasia ir melsiuosi protu. Gėdosiu dvasia ir gėdosiu protu. Jei tu šlovini dvasia, tai kaipgi tavo padėkos maldai pridurs Amen pašalinis, kuris nesupranta, ką tu kalbi. Gal tu ir gražiai dėkoji, bet kitam iš to nėra naudos. Dėkui Dievui, aš kalbu kalbomis daugiau už jūs visus. Tačiau bažnyčiai susirinkus, verčiau ištarsiu penki žodžius savo protu, kad pamokyčiau ir kitus, negu tūkstančius žodžių kalbomis. Broliai, nebūkite vaikai išmanimu. Verčiau piktybę būkite kūdikiai, o išmanimu subrendę žmonės. Įstatymė parašyta. Šitai tautai aš kalbėsiu svetimomis kalbomis, svetimųjų lūpomis, bet ir tuomet jie nepaklausys manęs, sako viešpats. Vadinasi, kalbos yra ženklas netikintiems, bet netikintiems, o pranašystė skirta ne netikintiems, bet tikintiems. Juk jei susirinktų visa bendruomenė ir visi imtų kalbėti kalbomis ir eitų pašaliniai ar netikintys, tai argi jie nepasakytų, kad jūs išėję iš proto. Jeigu visi pranašautų, ir jeitų koks pašalinis ar netikintis, jis būtų visų įspėtas ir visų apkaltintas. Kas lepia širdyje, taptų atverta, ir jis puolės veidų žemėn pašlovintų Dievą ir išpažintų, jog Dievas iš tiesų yra jumise. Tad kai bus, broliai, kai susirenkate, kiekvienas turi ar gėdojimo dovaną, ar pamokymą, ar apreiškimą, ar kalbą, ar aiškinimą. Tegul viskas bus daroma ugdymui. Jei kas gali kalbėti kalbomis, te kalba du, daugiausia trys, ir pakaitomis, o vienas tegul aiškina. Jeigu nėra aiškintojo, tegul kalbėtojas bendruomenėje tyli ir te kalba tik savo ir Dievui. Iš pranašų tegul kalba du ar trys, o kiti tegul apsvarsto. Bet jei kitam sėdinčiam kas apreiškiama, pirmesnysis tegul nutyla. Juk jūs galite po vieną visi pranašauti, kad visi pasimokytų ir pasiragintų. Pranašų dvasinės dovanos yra pranašams klusnios, nes Dievas yra nesumaišties, bet santarvės Dievas. Kaip visose šventųjų bendruomenėse, moterys tegul susirinkimuose tyli. Kalbėti joms neleidžiama. Jos turi būti pavaldžios, kaip skelbia įstatymas. Jeigu jos nori ko nors išmokti, te pasiklausė namie savo vyrų, nes moteriai negražu kalbėti bendruomenės susirinkime. Argi iš jūsų išėjo Dievo žodis? Ar tik jūs vienus pasiekė? jei kas tarėsi esas pranašas ar dvasios įkvėptas žmogus, tas turi pripažinti, jog tai, ką jums rašau, yra viešpaties įsakymas. O jei kas šito nenori pripažinti, pats nebus pripažintas. Taigi, mano broliai, siekite pranašystės dovanos. Tačiau nedrauskite kalbėti kalbomis. Tik tai viskas te būna daroma padoriai, ir tvarkingai.